Archibald Cochrane. Archibald Cochrane nascigis en 1909 en Scotlando. Li studis medicinon cae estis curacisto de la internaziai brigadoi dum la Hispana Milito en 1936. Post la dua mon milito, ec estis tut nova san sistemo en Anglio, qui multe esploris la sozia cae kai biologia in factoroin en disfastigio de diversae malsarnoi. tiu sistema celis ancao celebre plei bone usi la disponebran monon. Archibald estis unue la homoi, ciu partoprenis pri tiui taxadoi li scribis fame conatan libron pri effico de la medicino. Declaregis che ogni attentu la differenzon inter effico de curazilo cae effico de san agadoi, ciui en havas ne nur curaziloin, sed ancau diagnosoin, el serciadoin, readaptadon cotopo la efficon de curatilo oni el montru danke al esploroi. En ki oni comparas efficon de curatilo cun alia effica curatilo au shain curatilo, ali nome placebo. Cai oni hazarde electos la pacientoin, ciui ricevos tiun au tiun alian curatilon la efficon de san agadoi oni ancau pritaxu, lau iriai costoi. Li ancau defendis la ideon che la medicino tute ne estas la unica cae cefa chialo de la malsanae ec malaperoi, ec pri la infectae malsanoi. Li enmontris dan quel statisticoi che precipe pribonigio de viv condicioi, higieno cae nutrado, ec finigis infectain malsanoin, cae nera creado cae usado de antibioticoi. Se tiai curaciroi, quiui estas cutime considerata e che la prei granda invento de la dudeca iarcento, estas nur parte, cae ne la causo de tiui ecfinigioi, Cion diri pri aliae curatsiroi? Crom quelcae apartae casoi cia la insulino por sucae malsano, au vitamino b deg dupro por precisa sang malsano, oni constatu. Plei ofte nec la medicino, nec giae curatsiroi, plei parte primonigis la sanstaton dum la lasta iarcento tial oni ne pretaxu la efficon de curacieloi, danke al tre bon qualitai esploroi. Ciuin novain curaciloin au curats metodoin oni consideru malefican, tiom longe gis oni pru vos la malon. Archibald ancao constatis che oni ne suffice ofte resumis cae pritaxis la iam disponebra in pruvoin, sed pli ofte creis in priaen cae priaen esploroin. Tial oni creis dum la 1900 odecae ieroi en Angrio internazian cun laboreion cicele, ciu poste evoluis cae faregis en 1993 la Cochrane cun laborado usantera nomon de Archibald. Tiu Cochran cun laborado pru existas hodiau cae estas iome necredeblajo en la hodia medicina paesaggio. Gi estas ne registara sen profitse asocio, ciu conigas tridec mil anoin et pri orcent landoi. Gi ne creas novain esprohoin, sed sempre cunigas cae taxas iam existanta in exploroin, pri effico de curatsidoi, curats metodoi, cae generalae san agadoi. Gi usas tre precisan cae seriosan cunraboran metodon. Gi ne acceptas monon de firmaoi, por ne est influatai de ili. Gi creas resumoin de siei rapportoi en plurai lingvoi, tiel ancau homoi sen conoi pri statisticoi, quel giornalistoi au patientoi, povas giui ilin. La Cochrane cun laborado recte influis changioin en la san sistemoi dum la lasta iardecoi. Exemple, la monda organizajo pri sano usis la rapportoin de gi por reclami pri la gravezzo de homa mannutrado in nun tempi, multae randoi adoptis changioin en la nascigeioi pritio.